Goeiemorre, allemaal wat ingeskakel is, dankie daarvoor en ja, soos die advertentie of die, wat maak hulle, noem hulle dit, uh, lismaker. Dit is wat hulle dit noem as jy vooraf adverteer. Uh, soos hy sê daar so, vandag het ons B-fest en nie sommer net B-fest nie, dit is een echte, rechte Duitse stijl, want ek ken een vriend daar in Kroatië en hy het vir my so'n klompie van hulle gunsteling bierfeest uh, eh, liekies gestuur en hulle is ons die uh, kern van uh, ja. waar vandaan uh, eh, bier, die bierfeest kom. Nou, oké, okay, uh, sommer so met die ja. intreeslag is daar al verkeerde plaat gespeel. <laughs> Ek druk hier so om die uh, kenwijze te speel en toe val sommer uh, wat is sy, Wiki, uh, ja, Leandros en, en haar man, val toe in met uh, My Happiness. Maar, ok, kom ons luister in in elk geval, so klein stikkie van Rykonhoff's instrumentele Memories are made of this, en dan is daar surprise direct daarna. MUZIEK okay, nou voel ons meer thuis, ne? Dit is die normale inleidingslikkie vir hierdie program en die program is Treffers van Toeka tot nou en dit is elke vry, ma, vrijdagmiddag 3 uur en ons gaan aan tot half 6. So, ja, ek dink is die enigste program op hierdie stasie wat 2 uh, eh, en half ure lang is, uh, behalwe as, <laughs> as Rudolf vasthaak op een vrijdagavond en hy het uh, meer requests as wat hy kan hanteer, dan bly hy op die licht tot drie uur in die ochend, maar in elk geval. Ons stap aan, en, uh, eh, oe, ek het gesê, ja, na, da, na die inleiding, <clears throat> na die inleidingslikkie, het ek so surprise vir julle, kom ons, aangezien het nou oorgrote meerderheid, gaan het een Duitse program wees, want dis Duitse bierfeest, Eh, kom ons luister na een Duitse inleidingsliekie, hoekom nie? Hier kom hy, en die man wat het vir ons doen, Freddy Koon, jylle sal die liekie dadelijk herken, hier kom Freddy. Brennend heiße Wüstensand So schön krij julle lekker voorsmaakie van wat aangaan. En Freddy Koon het vir ons ons inleidingslikkie vertaal na Duits en het om vir ons gesing en ja, in plaas van Rijkonnef wat om normaalweg vir ons doen. En voor dit was het Dean Maarten en ja, maar ek het nou vandag een speciale weergawe net vir hierdie speciale program. Right, die wat noem hulle dit uh, Oktoberfest 2018 die Oktober Bierfeest. Um, ehm, hy is wel die wereldse grootste volksfeest wat gevierd word. Dit combineer een bierfeest met een pretpark en word jaarliks in München uh, op die uh, de Riesenwiese de Riesenwiese gehou. Hier gaan nou baie name of woorde wees vandag wat ek uh, liefst nie sal uitspreek nie, uh, so uh, luister maar <laughs> moet uh, uh, opgemoed uh, okay, dit was uh, gehou in die middel van september die eerste tot die eerste sondag in oktober as die derde oktober die Duitse eenheidsdag na daar die sondag geval het dan het die feest voortgedier tot daar die vakantiedag ok ok uh, hierdie ene, ek dink het gaan meer oor die baar muisie as oor die uh, eh, bierfeest, want uh, dit is Sven, Sven Baratsag, en hy doen Heidi Heidi, maar dit is nou nie die Heidi daar van die Alpe, wat ons allemaal ken nie, hierdie is uh, Heidi Heidi, ik liebe dich, dit is die, uh, kom ons noem het maar, die baarmuisie, wat hy voorsing. Hier kom Sven Baratsbach, uh, eh, Baratsach. Lekker luister. Hi. ich stramm. Auf der Wiesen, da packt mich der Drang. Heidi lacht und tanzt die ganze Nacht. Schwung ganz bewusst. Heidi. Heidi, en dit is een ding, uh, met hierdie specifieke liekie, hoef ons nie op een kursus te gaan, vir die uh, vertaling nie, ek liebe die, aha, ons allemaal weet wat dit is, ek is lief vir jou, en dan kom in my arms, dan soen ek jou, dit is wat die man gesê het, uh, so hier, nou verstaan ek daarom so'n bykie, ne, jo, is een Germaanse taal, ons behoort baie meer te verstaan, maar uh, nee, uh, <laughs> op, op school was ons keese gewees, uh, eh, jy kon gevat het uh, Duits as tweede taal, oh, as derde taal dan, uh, of jy kon geskienis, en nou aangedring daarop dat ek geskienis vat, en ek dink ek sal meer kon doen met Duits, as wat ek ooit met geskienis gedoen het. Ek weet nie, uh, ek kan nog steeds nie, uh, want uh, geskienis is nou al so herskryf, dat eh, hy is nie meer die as wat ons geleer het nie. Ok, right, uh, ek dink Pieter Tief was een indringer gewees en ja, eh, kom ons <laughs> bly liever stil. Um, ok, die volgende, hier, hier is al hoor, die deurgaans is die um, uh, die kode of die uh, een element wat uitstaan, is die vrolijkheid van die liekies. Nee? ek het julle nou gesê, dit word uh, van uh, in Moenig word dit uh, gevier jaarliks uh, dit is die groot oorsprong is van daar af, die geleentheid lok jaarliks ongeveer 7 miljoen besoekers na die Munich toe en in 2023 het die bijwoning een rekord van 7.2 miljoen bereik. Besoekers het ongeveer 7.4 miljoen liter <laughs> bier verbruik, joh, dit is dan maar, nou ja, ons het nie so baie water in die vaarvier nie, maar in elk geval, uh, die uh, eh, feest bied pretritte, speelikies, koststalikies en traditionele beierse gerechte. Ja, dit het so gegroeid met die tyd van die eerstene, dan volgende jaar het hulle hierdie bijgesit, dan daai bijgesit, en sovoorts, tot dit een volwaardige uh, eh, feest dees daar is. Ok, ek sê goeiemiddag aan, uh, dit is uh, eh, Hanley, jy is ingeskakel daar van Kempton Park af en uh, baie dankie daarvoor en ek hoop jylle gaan die, ja, jylle is mos ook oor die algemeen, Ivers, uh, jou pa was die, het Duitse programme, ek dink jou ma hou ook baie van die Duitse programme, uh, so ek dink hulle gaan aanklang vind by vanmiddagse program, en uh, jy het in die atmosfeer groot geword, so ek glo, jy gaan ook uh, die program geniet, en dan het ons vir die gereelde luisteraar Letty, sy sê, ek luister ook saam, groete vir my pa, dit is pa Henny, ma Lena, en, en dankie vir die program. Ok, wat is waas, oh, en uh, Lena is ook, Lena noem sy ook. So, ja, daar is die hele familie wat ook saamluister, Gert is alweesig vandag. Um, ek hoop julle geniet ook die program, en uh, ja, ek denk, eh, ek het in die kasie gehad, dat Drew, daar van uh, George, George, dat hy ook ingeskakel gaan wees, het gelijk of hy excited is oor die bierfeest, uh, hy wil graag, uh, maar hy is een wijndrinker, so ek weet nie, hy, hy, hy hoef van sy rooiwijn, maar wat, jy kan jou glas vol rooiwijn maak en dan klink ons. Ok, kom ons stap aan met die program, na als gesê, gaan ons volgende luister, na Sing and Cheer, is die klomp die, die, die klompie wat uh, uh, hier vir ons doen. Hoi Diedeldaai, huh? dit is nou een lekker naam vir een liekie. En dit is een altern, uh, Oktoberfest Alternative. Hoi Diedeldaai van Singing Cheer. Een lekker op, opgewekte, vrolijk, maar dit, soos ek sê, dwars dier die bank, is dit maar die, die trant van die Oktoberfest. The The boys dance with girls with a wink in their eye. At Oktoberfest, we're happy and high. joys right with laughter, the night's flying by. At Oktoberfest, we're happy and high. From near or far, come join the cheer. At Oktoberfest, we all belong right here. With a song in our hearts, let the voices fly. Everybody sing, hoity they die. From near or far, come join the cheer. Zit sê hy en dit is een uh, ja, Engelse weergawe van Hoi Deedle Die Singentje en uh, ja ek het probeer om die Engelse weergawes van die liekies ver, verder aan uh, maar ek weet nie uh, ek sal maar so die mekaar van die begin af uh, die, die, die aanvankelike idee was dat uh, ek het een vriend daar in Oekraïne en is het, nee, is nie, is Kroasia, wat sê ek, Oekraïne, uh, eh, Kroasia, en uh, ek het vir hom gevra, dit is Oktober, en het is Oktoberfest, uh, hy moet vir my so paar traditionele Oktoberfest likies, moet hy gauw vir my stuur, dan uh, sal ek my program daarom skoei, en aan die einde van die dag het hy vir my so 14 gestuur, en ja, ek sal so dit dan die eerste uur sou ek dan uh, Oktoberfest uh, eh, gemaakt het en daarna die normale program. Maar ek het so baie lekker lekker uh, eh, liekies volksmusiek dan gekry van uh, wat in Duits is, wat ek so bykie rondgekrap en uh, toe doog ek nie, Henk, ek kan nie hierdie in beperk tot uh, net uh, die hier ek moet die programme bykie langer maak, toe dog ek, ok, ek sal die eerste uur, sal ek die Duits doen, en dan sal ek die rest van het sommer gemeng doen. Uh, maar uh, ja, uh, ons kan sommer van die begin af gemeng doen, want ek dink, uh, ons gaan die heel tyd bezig wees met um, die uh, uh, oktober uh, uh, bierfest. Ok, ehm, um, kom ons kyk wat sê hulle nog van die bierfest. Sy, toet, sy heel eerste uh, oorsprong, uh, da, jy sien, daar het ek ook een vinger in die paai, van die uh, heel eerste Oktoberfest is op 12 Oktober 1810 uh, gehou om die trouwe van kroonprins Ludwig, mooi man, en uh, prinses Therese van uh, Saxe, Hilde, uh, Hildburgshausen, te vier, en Eh, Sededien is die feest by verskye geleentede gekanceleer. Mees onlangse kancelaties was in 2021 en 2020 daarond, ne? tydens die COVID-19 pandemie. Uh, so daar is een hele klompie jare wat dinge gebeur het, wat hulle moes uitstel of afstel en uh, ja, maar hy is 12 oktober 1810 was die eerste ene gehou uh, met die trouwe van kroonprins Ludwig en prinses Therese. Kom ons luister na die volgende een op die draaitafel en ons gaan luister na Stein und Eisenbrich oh, eh, oh, eh, Bich, ja. Stein und Eisenbrich uh, eh, Marmor Weine nicht, wenn der Regen fällt Dam, dam, dam Dam Dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam Dam, Dam Dam. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Kann ich ein mal nicht bei dir sein. Dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein. Dam, dam, dam, dam. Mama, steig! dit was Mamostein und Eisenbrich. Lekker, lekker, vrolik en op. Eh, ek eh, kom achter die, skies <coughs> toch, ginsteling um, instrument by so'n Duitse feest, uh, eh, wen de trekklavier. En uh, ja, hy is feitlik by elke liekie betrokke hier so. En uh, daar is uh, wel, meeste van die liedjes bevat het tenminste een trekklevier. Ok, kom ons luister hier so wat sê hulle verder van van die specifieke bijeenkomst uh, waar is hy, daar so. Uh, eh, o ja, die, die, die type muziek, die genre sal ek sê, wat hulle aanbied gedierne die, die kroegsang en jy weet die uh, liekies is slaggersnitte, hulle, hulle noem het slagger slagger snitte. Dit is een type a, eh, lichte popmusiek of a, eh, a, eh, ja, soet sentimentele belades wat die eenvoudige pakkende melodie. Hulle lirieke focus typies, typies op a, liefdeverhoudings en gevoelens die noordelike variant van slagger vooral in Finland het elemente van Finse, Nordiese, Slavische en Oost-Europe is uh, eh, volksliekies uh, eh, eh, geneem met lirieke wat neig na melancholiese en uh, eerlich, eerlich, <laughs> eerlichiese thema's. Nou, muzikaal het slagger oor eenkomste met stijle soos, uh, soos easy listening, daar wat hulle in ons uh, genreis noem easy listening, makkelijk luister. Die stijl is gereeld verteenwoordig in die vroege jare, van die uh, eh, Eurovisie sangcompetitie, maar is nou vervang dier ander uh, popmuziek muziekstijle. Ja, jylle sal achterkom dat uh, eh, hier is een paar van uh, wat hulle sê, dit is nou baie, baie populaire um, slagger muziek wat ons nou nog gaan luister. En dan, dan speel hulle een uh, gewone kom in liekie, maar hulle sê, die liekie, hulle sê, ek wel, kom en speel hierdie ene, hulle sê die, die mees gewilde ene, by sylke bijeenkomste, is een wat gesing word dier Robbie Williams en dit is Angels en ek kan nie sien dat hy inpas by die rest nie, maar hulle sê so ver uh, eh, Oktoberfests aangaan is hy een van die gewildste liekies kom ons luister na hom dan, dan kan jylle ook hoor hoe klink die gewildste liekie. En ek kan nie sien hoe kom nie, maar hier kom hy. I've got to do it, haven't I, that one song. Um, get out your prayer mats and your hymn books and turn to page 103. This one is Angels. Angels. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Come on! Cause I've been told that salvation Ja, dis duidelik, Robbie Williams, mis kan hoor, daar is hordes, hordes mense, wat saam sing daar in die achtergrond en so aan, so is seker maar net omdat het een gewilde liekie is, vooral in Duitsland dan, um, hy, hulle sê, dit is juist daar oor, hy, eh, hierdie Robbie Williams omself, is nie baie gewild in uh, uh, Amerika nie, dit is die, wat hy daar gaan woon het, so dat hy op die straat kan loop. Hulle sê in Duitsland is hy een idol. Hy kan nie eh, uit sy huis uit gaan nie, dan is hy omsingel dier mense. So, toe gaan bly hy in Amerika, daar kan hy vryelik rondbeweeg, niemand plaam nie. <laughs> nou ja, so as jy so moet wegkryp vir die, vir die, uh, wat noem mense, hierdie mense, krantmense en so aan. Nou, uh, ja, mense kan hoor, hy is baie gewild, uh, maar soos ek sê, ek kan nie, dit, dit pas net nie vir my, die Angels uh, as een van die B-fest liekies nie. In elk geval, hulle sê, dit is een baie populair en so, kom ons geloo hulle. Uh, ek sien Rina, Rina Boshoff uh, Foster, daar van Bethlehem, jy is ingeskakeld, jy sê, jy in Zeile, luister saam, uh, ja, nou, laas keer het jylle gesit in kaart speel, ek dink jy moet vir jylle Monopoly kry, dan speel jylle Monopoly, terwijl jy sit en luister. En uh, ja, en Silas eh, eh, of my sê, is jy, is jy kroek. Ne? Um, ek hoop jylle twee geniet die program, so saam saam. Dis lekker. Oma en kleindochter, wat so sit en radio luister. Um, ok, en uh, dan, um, ehm, wie is daar nog van Kroonstad, Kroonstad, Louise Heinz Meijer, ek sien jy is ook ingeskakel en jy sê, jy sit achter oor en jy het jou skoene uitgeskop, jy gaan die program geniet. Dankie man, kom ons stap aan. Uh, ons het net nou gepraat oor die oorsprong van die uh, eh, feest, die B-feest, in 1810, 1811 daar rond, op 12 oktober 1810, toe Kroonprins uh, Ludwig van Beire, hy het met prinses Therese van uh, Saxe um, ehm, Hil Hilburghausen getrouw. Nou, dit is in uh, die München, München ambtenare het die publiek genooi om op die veld buiten die stadsmere uh, eh, te vier, die, die trouwe te vier. Die terrein is die volgende jaar uh, Therese, Therese Wiese, genoem, dit beteken maar net uh, Theresa se wei, ok, genoem en word steeds uh, eh, wezen genoem. Um, ja, voor ons, ok, kom ons los die rest vir later, ons gaan nou eerst weer luister na lekker, lekker uh, Duitse ene, ja, hier ene, saamstem as uh, duidelik uh, bierfeest. Likkie, en dit is Der Hauer, dit is die groep en die liedjie se naam is Hoog de Glas. Jep, hou hoog jou glas, kom ons klink glase, enzovoorts, der haar. Lekker luister. meine Fresse habe ich einen Brand. Bei dem Song Leftist Bier war verdammt ich noch null. Also wenn ihr wieder mal eine ordentliche Bierziehung machen wollt, ladet euch den Song runter im Netz. Überall könnt ihr den kriegen. Und nur sagen wir jetzt weiter. Prost, ihr Leute. Prost. Gläser alle leer, bei jedem ist der Kopf so schwer. Doch egal, der Wirt kommt rein, schenkt alle nochmal ein. Und wir schwanken nach links, la la la la. Wir schwanken nach rechts, la la la la. Oeh nee, wacht, die ouwens achter die counter. hulle begin nou saam sing daar, uh, so, daar was eindelijk nog een eh, eh, hele twee minuten oor, maar, uh, uh, ja, ek wil nie daarna luister nie. Um, kom ons, tab ja, uh, ons, uh, so ver die geschiedenis en so voorts aangaan, um, hulle het, so baie dinge het met die loop van tyd bygekom, by hierdie Oktoberfest, en, Nou, perdewetren by die Oktoberfest in 1823. Die eerste feest het die perdewetren ingesluid, wat gebaseer was op die middeleeuwse uh, eh, Charlach-Rennen. Uh, eh, Charlach-Rennen, wat, wat eens by Kalstor gehaardloop is. Major Andreas Michael de Al uh, Armee van die uh, eh, Nationale Garde het die idee voorgestel ho hoewel Koetsier Frans Baumgartner uh, eh, later die krediet daarvoor opgeëis het. Die wetrein is in 1811 herhaal en het die kern van die Oktoberfest traditie geword. Nou ja, so het die dinge een vir een. Uh, daar is nog heel wat dinge wat bygekom het, wat deel van die feest vorm uh, uh, wat ons net nou by sal kom. Ons gaan vervolgens luister. Die een wat nou gaan speel, dit is die een wat ek dink in my opinie is die uh, dit weerspiel die Oktoberfest die heel, heel beste en ek praat van Rizamunda Support Polka dit is vir my so eh, een deel van die Oktoberfest, selfs in Zuid-Afrika, uh, eh, is, uh, wel, eh, in Engels is hy Roll Out the Battle, hier is hy Rosamunda Polka, hy is vir my uh, aanduiding wow. van uh, BFest, hier kom hy. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamund Schützes erfahren. Seh ich ihre Lippen mit ihrem frohen Lachen, möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Habe heute stimmt, geh ich zu ihm, Gründe hab ich ja genug dafür. Ich fließe einfach vor sie hin und sage, wie verliebt ich bin. Sag sie, dass noch nein, ist mir's egal denn ich pass nicht auf ein andermal. Ich nehme sie einfach in den an und sage ihm nicht meinen Fall. Rosa Mondel, schenk ihm dein Herz und sag ja. Rosa Mondel, frag doch nicht erst die Mama. ich bin dir treu. Denn zur Stunde rosa Munde ist mein Herz gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur Wärme. Ich wüsste nur zu gerne, wie andere es machten. Verborgen als Weichen lebe ich in ihre Nähe. Doch wenn ich sie sehe, frag ich noch ein Weilchen. Aber häufig stinkt ich zu viel. bin ihr Freund. Denn zur Stunde rosamunde Is mein Herz gerade noch ich bin dir treu. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. As hy, Rosa Munde Polka, wat dier die German Oktoberfest song. Um, en, uh, ja, soos ek sê, vir my is dit waar oor het gaan. Um, ja, oké, okay, ons gaan verder, moet ek, ek praat nou oor die uh, additionele dinge wat so van tyd tot tyd bygelas word by hierdie specifieke feest. Nou, Zendlinger Hewel, uh, eh, nou word het genoem Theresien Hohe, uh, eh, het, uh, eh, hohe, wat, <laughs> weet nie, spreek my so uit nie, het as een natuurlijke paviljoen vir ongeveer 40.000 toeskouwers gediend. 16 paar kinders en in, uh, hulle het uh, in streekkostteams het die program geopen. 30 perde het een route van 3.4 uh, eh, wel 3400 meter dit is zeker 3.4 kilometer dan. Uh, dit is uh, 11200 voet as julle my nie geloen nie. Het die perde gehardloop en een studentenkoor het die geleendheid afgesluit. Baumgartner Baumgartner sy paard het gewen en hy het gauw medaille van minister van staat Maximilian uh, van uh, Montgelas ontvang en uh, dit is in die 19e eeuw 1811 landbouwskou is bygevoeg om Beierse boerderij te bevorder 1813 die beers is gekanceleerd tydens die oorlog van die 6e koalitie 1814 kegelstokke swaaie en klimpale is met die terugkeer bekendgestel. Dit is nou als toevoegings by hierdie feest. Nou die carnavalstalliekies het in 1818 verskyn met prijse van silverware, uh, eh, porselein en juweliersware. Munchense stadsraad in 1819 beheer oorgeneem en besluit dat Oktoberfest jaarliks gehou moet word. Ok, ons gaan nou luister na By ons in Bayem Dit is die Oktoberfest van 2018 waar hierdie ene opgeneem is. Lekker luister. Lekker luister. Berge und wir haben einen Schnee. Und wir haben auch viel Wasser im Starnberger See. Die Burschen sind griebig, die Madeln charmant. Unser König heißt Ludwig, der Kaiser heißt Franz. Ja, bei uns in Bayern kommt Bier aus dem Fass, Sande die Spannende Hosen aus Leder, aus Glasel, aus Moss. Ein Bier ist bei uns unser tägliches Brot. Und a ah, jeder ist stolz auf das Reinheitsgebot. Wir stehen am Gipfel und schauen gern ins Tal. Unsere Kinder heißen Xaver und niemals Chantal. Ja, bei uns in Bayern kommst Bier aus dem Fass, sind Hosen aus Leder, aus Glasel, Horstmoss. Ja, bei uns in Bayern kommst Bier aus dem Fass, sind Hosen aus Leder, Basel, Horst Mass. Bei uns ist der Himmel auf weiß und auf blau. Ging mir mal auf diesen Sommer wird sau. Dass die Weißen zu uns wollen, das wundert mich nicht. Weil der Preis ist kein Depp und ganz blöd ist er nicht. Ja, bei uns in an. Kommt Bier aus dem Fass, sind Hosen aus Leder, aus Glasel, Horst Moss. Ja, bei uns in Bayern kommt Bier aus dem Fass, sind Hosen aus Leder. wir aus dem Fass. Sunday Hosen aus Leder, aus Glas, aus Moss. Ja, bei uns in Bayern kommt Bier aus dem Fass. Sunday Hosen aus Leder, aus Glas, aus Moss. Ja, hoi! Ja, hoi! Sehr hey! in enige taal weet ons wat jahoi beteken en dit is die Duitse afsluiting van daar die liekie, uh, onthou die weisie, uh, eh, ek net gauw vir julle ietsie sê, dan luister ons na die volgende plaat, maar onthou die weisie van die ene van, uh, wat is hy uh, by ons in byen um, ehm, ok, ons uh, het laatst gesê dat hulle nou besluit het om om een jaarlikse feest uh, eh, te hou. Eh, een uh, Griekse afvaardiging wat in 1832 besoek afgeleid het, het die feest later as model vir die Zappas Olympische Spelen, voorlopers van moderne Olympische Spelen aangehaal. Uh, gedurende die eeuw is die opening tot laat september verskyf om voordeel te trek uit die warmer aande, slechts die laaste dag val nou in oktober. Ok, nou ek het gesê, onthou daar weisie van die vorige ene, kom ons luister, hier, sommer na a, a plain straight forward uh, Engelse liekie, en uh, ek gaan sommer laat hulle vir ons twee doen, terwijl ons dan nou met hulle bezig is, en ek praat natuurlijk van Foster en Ellen, nou naast, naast die Duitsers, uh, sê ek, die Ere kom met die lekkerste, lekkerste uh, pub songs voor een dag. Um, en wat hulle vir ons gaan sing, Foster en Ellen, A Pub With No Beer, want hou daar vorige weesie, en luister na hierdie ene, en dan die ene, Seven Drunken Nights. MUZIEK nothing more lonesome or bitter drear than to stand in the bar of a pub with no beer. Now the publican's anxious for the quota to come, and there's a faraway look on the face of the bum. The maid has gone all cranky and the cook's acting queer. What a terrible place is a bubble with no beer. Then the stockman rides up with his dry dusty throat. He breasts up to the bar and pulls a wad from his coat. But the smile on his face quickly turns to a sneer as the barman says sadly, the pub's got no beer. this swagman comes in, covered in dust and flies. He throws down his roll and rubs the sweat from his eyes. But when he is told, he says, what's this I hear? I've trudged fifty flaming miles to a pub with no beer. his master he waits, but the boss is inside drinking wine with his mates. He hurries for cover and he cringes in fear. It's no place for a dog around a pub with no beer. Old Billy the blacksmith, the first time in his life, has gone home cold sober to his darling wife. station. She says, you're early, my dear. Then he breaks down and tells her the pub's got no beer. So it's lonesome away from your kindred and all by the campfire at night where the wild dingoes call. But there's nothing more lonesome, more bitter drear than to stand in the As I went home on a Monday night, as drunk as drunk could be, I saw her outside the door where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that horse outside the door? where my old horse should be. Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, and still you cannot see that that's a lovely sow that me mother sent to me. This many a day I've travelled a hundred miles or more, but a saddle on a sow, sure I never saw before. And as I went home on a Tuesday night, as drunk as drunk could be. I saw a coat behind the door where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that coat behind the door where my old coat should be? I you're drunk, you're drunk, you silly old fool, and still you cannot see But that's a woolen blanket that me mother sent to me It's many a day I've travelled a hundred miles or more But buttons on a blanket sure I never saw before And as I went home on a Wednesday night As drunk as drunk could be I saw a pipe upon the chair where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that pipe upon the chair where my old pipe should be? Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, and still you cannot see it's a lonely tin whistle that my mother sent to me. It's many a day I've travelled a hundred miles or more, but tobacco in a tin whistle sure I never saw before. And as Aggie went home on a Thursday night, as drunk as drunk could be, I saw two boats beneath the bed where my old boat should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns them boots beneath the bed where my old boots should be? Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, and still you cannot see that they're two lovely geranium pots me mother sent to me. And it's many a day I've travelled a hundred miles or more, but laces in geranium pots I never saw before. And as I went home on a Friday night, as drunk as drunk could be, I saw a head upon the bed where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that head upon the bed where my old head should be? I Yes, silly young fool, and still you cannot see That that's a baby boy that me mother sent to me And it's many a day I've traveled a hundred miles or more But a baby boy with his whiskers on Sure I never saw before As hy, dit is Foster en Ellen gewees vir ons twee Ierse liekies daar van die kroeg af uh, vir ons gesing en ja ek het oog, oh, ek praat nou baie jare terug, het was hier in 1974 uh, eh, eh, nee, 76 tot omtrent 1980 daar rond het ek een vriend gehad, hy die uh, hotel daar in Oordenals Rus gehad en baie aande dan uh, as ek die inrij toegemaak het, ek het inrij bestuurder, was ek aflosbestuurder daar ook deeltijds. Maar in elk geval, dan het ek na sy kroeg toegegaan en dan kom ek daar, dan sê, ach hoorie, kan jy gauw oorvat? Dan sê ek, ja, oké, okay, maak so. Dan hy gaan slaap en dan het ek die baar gevat en dan het hy, hy het een klompie eerste immigrante gehad waar hy op die myne gewerk het. En dan, eh, dit was hulle by mekaar komplek daar gewees. En dan hier so so, uh, eh, half twaalf of eh, elf uur tot watertijd, uh, eh, dan raak hulle nou lis vir eerste eh, liekies. En wie, as, <laughs> as hulle eers aan die sing raak, dan gaan die, dan vloei die uh, bieren en uh, die aand word laat, ek so sê, of nee, kom sê, hy word vroeg die volgende oogend. Maar in elk geval, ja, dit was uh, lekker memories, ek hou van die ere. Um, ok, die volgende twee liekies wat ons het, kom ons lees eers gauw weer een stikkie, hier so uh, eh, die Meisie in Durndel. Nou, sedert 1850 masseer die jaarlikse trachten und schützen zoog kostuum en skittersparade uh, van Maximilian Straat in die uh, Therese Wiese, dit is Theresa's Wout, uh, eh, en met uh, ongeveer 8000 deelnemers, geleid dier Munchir Kindle, uh, gelukbringer. Nou die brons Beierse standbeeld ontwerp dier Leo von Klenze uh, en gebeeld hou dier Ludwig Michael Schwanthaler, dat is nog een Ludwig, ja, het is volop, he, uh, is in 1850 voor Roo Meshale opgerig wat uh, in 1853 voltooi is. Is amper soos van Paul Kreer wat nou uh, thuiste gevind het daar in Orania. Uh, hulle het blijkbaar vir ochend van 11 uur af het hulle een levendig uitsending van die onthulling van daar die beeld gedoen. Ons gaan luister na twee volksmusiek, uh, twee um, ja, volksmusiek fan, en die eerste een is Zelberg Boam en Mark Fisher en dit is sommer net een volkslikkie volksmusiek medley en dan direct daarna gaan ons ook na hierdie volksmusiek fan musiek fan, sondag mense die ja. untersteirer en dit is uh, ja, dis na die twee wat ons gaan luister en uh, nou ja, kom ons luister Uchandet. Ein weißer Schwan ziehet den Kahn mit der schönen Fischerin auf dem blauen See dahin. Mädchen sind zum Küssen da, aber nur die eine, die ich meine. Bock, bock, bock, bock, bock, da. Mädchen sind so viele da, leider nicht die eine, die ich mein. Oh ja, ich weiß was, ich weiß was, ich weiß was. Hier fehlt ein Mann, der dir keine Märchen wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht ein Zian. Wenn beim alten Grün wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, rot, roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht ein Zian. Wenn beim alten Grün wir uns wiedersehen mit ihren rot, rot, open Don't in my Tag ein Kirchentag. Zu Messe mit Fahrrad ist das, was ich mag. Ich putz mich heraus wie ein echter Kaplan. So hübsch wie ein Mond, ich schau mich alle an. Links ist die Kirche, die Wirtschaft ist rechts. Durch die beten, das wäre ganz schlecht. Ich schau auf die Uhr, och, ich hab noch Zeit. Schnell noch ein Glasl zu Messe bereit. erst mein teuflische Weib war zu Hause auf mich. Da sagt meine Liebe sie, in der Kirche war ich nicht. Auch ich bin hy mense, dit is daar waar ons nou halfpad is. En wat gebeur as ons halfpad is? Jep, dit is Funny Spot. Nou, vandag het ek een redelike lang ene, uh, wat weer dier uh, eh, Wackett Simpson gedoen word. Hy het so een date, een date prank, uh, wat noem is het een afspraak, prank, wat uh, hulle die pa mee vang. Uh, dit is... Uh, die dochter is Amy en sy het verwekkend opgesit om haar pa te vang. En uh, ek sê uh, eh, goeiemarrig aan Joyce Wertley daar van Amerika uh, van uh, Surprise en uh, ja, dank julle jy ingeskaker is en ja, jy is betijds vir die funny spot van vandag. Um, jy het ons, ja, sy, sy het Duits geneem op school waar ek geskienis gevat het, so sy sal meer weet wat met vandagse program aangaan as ek. Uh, ek luister maar net, uh, muziek is vir my universeel, of hulle nou uh, in Zulu sing, en of hulle nou in Griek sing, uh, ek hou van die, die tempo, en wat lekker is van hierdie Duitse muziek, is as jy na dit gaan kyk, die volksdanse wat hulle doen op hulle muziek, dit is ek kyk, hulle het nie enige streaming gehad wat hulle teruggehou het, ek meen as ons kon aangaan met volkspele en uh, as dit een traditie geword het, jy weet dat ons by al die funksies het ons volkspele gedoen en so aan, het sal wonderlik gewees het, dan sou ons ook so oorgekom het, soos hierdie Duitse communities, wat uh, wanneer hulle een feest het, is het een volksfeest en een lekker lekker uh, eh, volksfeest, nou, Eh, eh, moet een eh, type volksdanse, amper amper soos ons volksspelen. Maar ja, kom ons luister na Wackett Simpson en hy doen die date prank met uh, Amy se pa. By uh, <laughs> snacks. Ready for this? Ja. <laughs> He's got to kill us. When he picks up, it's over to you. Hello? Hello, Clive. Yes. Listen? We've got a problem. I walked into Amy's room. She's supposed to study for her history for tomorrow. And she was sitting chatting to a guy on, on her iPad. Yes. I don't know. It's, it seems like it's a boyfriend. No. And he's, he's like 22 or something. He's, he's, he's, not a, he's not in school anymore. Okay she's going to have to be more forthright with us. And when I ask her who you're talking to, not to say, oh, no one or anything, like, that's not good enough. Are you going to talk to her now? Here she is. Hello, Papa. Uh, Amy? What? What mark? jy? I was talking to him. Talking to who? Uh, my boyfriend. Your boyfriend? Who's your boyfriend? Richard. How did you meet Richard? I was running, and it was like at the movie thing. And he's really nice. He's very beautiful, you know. <laughs> okay. And you know, he's like got a car and some Mercedes and everything. And it's also white like ours. That doesn't mean anything. I mean, I just want to know what is going on. I mean, like, what must I do now? Must I like leave him? Because I'm not going to leave him. He's mine. <laughs> okay, so can I go see him tonight? No. No, you've got exams still to learn for tomorrow. Amy, you're still young in that. He's 22 or whatever. Tell him that, uh, that he must talk to me then. That's all. Okay. Okay. All right. Bye, Daddy. Bye. <laughs> Hello. Hi, like I'm looking for Clive. Speaking. Hi, Clive. It's Richard here. yes, Richard. How's it? But uh, I'm. Uh, Amy said I should give you a call. yeah, well, at the moment uh, she's writing examinations. I told her that she can't go out. You, you was wanting to go out tonight, and I said no. But why not, bro? I'm not your bro. Okay. <laughs> okay. Look, <laughs> when can I take her out then, like? No. She's got exams, and when she's finished the exams, then I will decide if she can go out or not. But if she's only 14 years old, I believe it's 22. Do the math. That's that's like six years, right? <laughs> Eight. Eight years, okay, because I, I left school when I was like uh, standard eight. But like... Um, Amy's still got a long way to go at school. She's still got university to do and all of that. She doesn't need to be in a relationship right now, like what that's going on. But Bruce, she like really likes me, you know, and uh, I don't care. Yeah, I help her with the with the exams and like. No, you can't because you've got no idea. She's not going out with you. That's for sure. But but why? She's got examinations tomorrow. Yeah, but like she said, That's she's not got. Good. No, don't yeah, but me. <laughs> she said she's got like maths, so I can help her with the maths. We can go to the spur and uh, then. No, don't argue with me. She's not going out tonight. Goodbye. But love. Hello. How's it, my butt? It's uh. Hey, listen, I'm not your butt. <laughs> I'm Amy's dad. Yes. Okay. So don't tell me your boot, my boot or the, any of this sort of thing. Okay? Listen, I told you, you may not pick her up today at all. And on Friday? no. Saturday? No. The answer is no. But my boot come. I don't mean... be, hey, listen here. Don't get pushy with me. But my boot, look, you don't understand. Listen here, I'm not your boot. I'm telling you, if you dare come around, I will have you yeah. Well, let's not go down that road. <laughs> but my Brewski, come on, we can like make a plan. Hey, listen, I'm not your <laughs> Brewski either. Goodbye. Um, <laughs> Hello, Papa. Hi, Amy. The fuck wants to come around, he can come around. He stays on the outside of the gate and you on the inside. He is not coming inside and you not going outside to him. You got it? Okay, did he call you? Yes, he's called me and he's very pushy, and he has no manners at all. So until he gets some manners, he's got the best he manners. <laughs> he's got no manners whatsoever, Amy. Okay. Amy, can okay. I speak to your dad? And if you, you break that trust, can I speak to your dad there? Where is that, Richard? Hello. Hello? Where are you? How's it, Bud? How's it? hey, listen, I'm not your foot. Until you get some respect, you do not. You're not allowed to see Amy. Okay? Okay, my brother. But look, um. Don't tell me I'm your brother either. Okay, what must I call you then, like? Because you can call me sir. Okay, sir. But I'm helping her with the maths. No, you're not helping her. Don't tell me rubbish. Like twenty, like twenty times twenty is what? Three hundred. It's easy. is that I don't even know what 20 times 20 is. Daddy's <laughs> really good at maths, you know. He's not. He's useless, Amy. <laughs> oh, by the way, Daddy, did you hear what um, what he's getting me for Christmas? No, he's getting you all for Christmas. Because <laughs> like like like uh, the the square root of of nine is is what eighty one. yeah, that just shows me exactly how much maths you know. You know, all five times five is uh, four, uh, nine. <laughs> Try again. Go to school. Listen, what? you've got no idea about mathematics. I do, but give me a test. Give me a test. Better try. What's the square root of 49? The square root of 49 is 6. Yeah, 6. You don't know. Okay. You've got no idea. Okay, that was a hard question. Give me another one. <laughs> no, it wasn't a hard question. It was an easy one. Okay, if I get the next one right, can I take her? what is the simplification of x squared plus y squared? <laughs> The simplification yeah. of x squared plus y, plus y squared. X squared. Uh, um, it's a hot dog with tomato sauce. <laughs> no, where does? It, don't tell me that you know anything. Goodbye. Um, Frida. Yeah. Tell Amy to get back inside that gate and tell that <laughs> to f off. Tell him to get out the Kijk nou. Mia, I kan nie na jou toe kom nie. Jy Well, I don't know what more to do. Okay, call ADT and evict this guy right now. Tell ADT to come around. Okay, I'll phone him now. And evict this Okay, And if they need to, they can bludgeon him as well. <laughs> yeah. And they can Can take out his him? and muri. they can oh. bloody well break his kneecaps as well. If I get there, I will do it myself with a golf club. No, I don't want to do it like that well, I'm telling you what to do. No! It's like drunk people fighting. No, I don't want that. Tell ADT to come there and evict this guy now. Clive. Yes. How's it? We're pulling a massive uh, prank on you here, Clive. Who's this? It's Wackett Simpson, boss. no, it's not Wackett. It is. I promise you it is. Wackett. You have been whacked. <laughs> Amy has been trying to prank you for like the past year. Do you know that? She tried with She's putting stuff in his coffee and his tea and his water and Tabasco sauce on the toothbrush. Tabasco sauce on the toothbrush and tomato paste under the toilet rim. But every time it catches me. Like lean on the toilet rim. But every time, every time I get caught. Yeah, she's going to just have a hard time now. have to live this one down. <laughs> we got you. Thank you. To the proper. Finally. Finally. <laughs> <laughs> That's Amy's dad. <laughs> Clive Skinner, you're a beaut, man. Yeah. You're an absolute beaut. And Amy and Frida. Okay, now you can give dad a break, all right? Oh, if I crash a milk float, I'll never live it down. <laughs> nou ja, hier, ek weet nie. Uh, hulle het uh, die, die ou, as hy ooit toelaat, te, of nie toelaat om uit die huis uit te gaan nie. Neem maar die erf dan is het daar ee skuld. Ok, ons is nog op die Duitse uh, eh, beerfest en uh, wat is die volgende? Wat kom ons kijk hier, modernisering van 1880 tot 1900. Oktoberfest is gekanceleer weens cholera epidemies. Dit is in 1854 tot 73, oor nie, 1 in 73, die Oostenrijkse Pruisiese oorlog uh, in 1866 en die Franse Pruisiese uh, eh, oorlog in 1870. Op 1 oktober 2025 is die feest tydelik gestaak weens uh, ontploffing in die gebied van München. Right, kom ons stap aan met die program en wie gaan ons nou luister? Ja, <coughs> soos ek sê, daar was baie gewone liekies ook, wat hulle as uh, baie populaire um, B-fest liekies, ach, en een van hulle is 99 Red Balloons, maar in Duits. Hulle sing om ook om trend op al die bijeenkomste, word hy gesing. Hier is hulle. Hast du etwas Zeit für mich? 99 Red Balloons het julle seker herken as, uh, wel, as 99 Red Balloons, dit is die uh, Duitse weergawe wat hulle daar gesing het as uh, eh, uh, feestlikkie, bierfeestlikkie. Nou in sy huidige vorm word die parade sêde 1935 al gehou toe alle deelnemende brouwerije vir die eerste keer deelgeneem het, sêde 1950 waar die eh, optocht geleid dier Munchir Kindel uh, gevolg dier huidige burgemeester van München wat in die uh, Skottenhammel familiekoetsrij. Die parade bevat ook versierde perdewaans en vlotte en die brouwerij sowel as die koetse uh, wat uh, ander restaurant restauranteurs en skoumense verteenwoordig. Nou, muziekgroepen van die van die biertente vergesel die optog. Um, ja, dit is uh, waar is ons, oh ja, okay, nou, ek, ek, ek wil net sê, is, jy weet, ek dink een van die meest uitstekende uh, eh, likies in versoge leentheid. Ek glo nie, hy is een nie, maar ek het ook nie gehoor dat hulle om daar sing nie is Mario Lanza se drinkerslied drink, drink, drink en dan die ander ene wat net so lekker sal afgaan as een saamsinglied vir so een beerfest is natuurlijk Gaudi Amus Iketoer kom ons luister Mario Lanza Drei, drei, lift your stein and drink your beer Eins, zwei, drei, vier, lift Just style and drink your beer. Drink, drink, drink. Two eyes that are bright as stars when they're shining on me. And drink, drink, drink. Two lips that are red and sweet. Amos Iketoer en net voor, ek het ivers het ek uh, op een stadium het ek Kaurie Amos gespeel toe ek gegaan en ek het omgaan sy, sy lirieke gesoek en het gaan vertaal en uh, ek kan nou om die dood toe nie dink uh, wat het als behels nie, maar ja, ek het ivers het ek die vertaling van die specifieke liekie right uh, nou die, die, die ceremonie of uh, optocht wat plaasgevind het, uh, dier die koetse en so aan, nou na die parade, na die parade waar die koetse goed rijd, uh, eh, vind die ambtelike opening van die Oktoberfest precies om 12 uur, uh, vind het plaas in die Schottenhamel tent. En uh, die burgemeester van München tap die eerste bier, vat bier, en kondig die beierse frase, hul zapfit is dan uh, wel hulle het hier in haakie sê hulle is, is aangezap um, dit word getap is wat het beteken en, en dit merk die amtelike begin van die feest hulle doen dan 12 skote wat van die trap afgeskiet word en uh, van, van uh, eh, roemes halen word het geskiet en dit is die sein vir ander restauranteurs om hulle bediening te begin van die bier. Traditioneel word die eerste liter bier aan die Beierse eerste, uh, wel, Beierse minister-president bedien, dan word die eerste vate in die uh, ander tente getap en bier aan die besoekers bedien. draaitafel is, uh, ja, kom ons, uh, ons gooi somme twee Ierse papsongs hier in. Die eerste ene is, jylle sal hom allemaal ken, Irish papsong en uh, The Wild Rover. Ok, hier kom hulle al twee. When you're walking through a city street, you could be in Peru. And you hear a distant calling and you know it's meant for you So you drop what you are doing and you join the merry mob And before you know just where you are you're in an Irish pub They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu So when they sing or pull a pint, you'll always have a job Wherever you go around the world you find an Irish pub and it usually works the same. You'll have Fraser Houghton scoring in the Ireland-England game, and you know you're in an Irish pub the minute you're in the door. For a couple of boys with bow will be murdering Christy Moore. They've got one in Honolulu comes from Cork, and the lad that's holding up the bar says only just work. He was born and raised in Bolton, but his mommy's from Kildare, and he's gonna make his fortune soon and move to County Clare. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So when they sing or pull up, you'll always have a job. catch me train. So I'll leave you sitting at the bar to face the wind and rain. For I'll have that pint you owe me if I'm not gone on the dry. When we meet next week in Frankfurt in the fields of Athenry. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too. They got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull you'll ge, eh, wakker gehoed en uh, gesorg het dat ek die kroeg nie te vroeg toemaak hier. Hier is een van hulle groot ginslinge wat hulle as een eh, kroegliekie uh, gebruik. Kom in. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, that's your license. Way, hey. she rises way up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober, put him in a longboat till he's sober early. Yep, die vraag is, what do you do with a drunken sailor early in the morning? Um, uh, ja, die Dubliners, hulle het ook een paar lekker, lekker uh, Ierse kroeglikies gehad en uh, hulle was een Ierse country orkest wat in, in 1962 in Dublin was hulle gestig uh, as die uh, The Ronnie Drew Ballet Group. Dit was hulle eerste naam, die groepse eerste naam. Uh, dit is uh, vernoem na nou die stichterslid, hulle het self daarna die Dubliners herdoop, die groep met baie veranderinge in hulle personeel, gedurende hulle 50 jaar lange beleef, maar die groep se sukses was gecentreer op hoofsangers Luke Kelly en Ronnie Drew. Ons gaan na hulle luister en die liekie wat hulle vir ons bring, is so typies, eers gecentreer, ons luister The Wild Rover. Julle sal hom allemaal ken as julle hom hoor. I've been a wild rover for many years. I used to frequent. I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such custom as yours I can have any day, and it's no ten sovereigns bright, and the landlady's eyes open wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were slave caressed me as oft times before. lekker, lekker Ierse Samsung liekie daar. Ek denk dit is wat het uh, eh, om, om geest te bouw, moet jy Samsung liekies in jou restaurant of in jou kroeg en ek het baie van hulle gehad daar my restaurant. Ek so sê die atmosfeer is so stuif en so stram en so en dan sit ek net een van die liekies op wat jy saam kan sing en dus ewe skielik is daar lewe in die plek. En sommer, dit lyk of die mense van die straat ook dan skielik meer word. <coughs> Excuse. Ok, ons, kom ons luister. Hierdie is een groot, groot uh, toeskouwer trekker of een gehoor trekker of a, eh, wat een customer trekker. <laughs> En dit is on top of all smokey. Uh, ook een lekker, lekker saamsing ene. As verskillende weergaves van hom, maar hierdie ene is van Maureen Moore. On top of all small we will just lekker lekker Maureen Moore. Ek onthou haar, uh, sy was min of meer die selfde tyd as wat uh, Cornelia was met um, Picking Up Pebbles. Ek dink sy het toe gedoen Counter 8 Cause is it? Of so iets, ja, dit was Maureen Moore. Ok, um, ons het net toe nou gehad The Wild Rover en kom ons, die Highwayman, jylle ken allemaal die Highwayman, uh, dit is uh, Eh, vier uitstekende magnifieke Johnny Cash onder andere ek, ek weet as vier Waylon Jennings is een van hulle uh, wat saamgestaan het en toe vorm hulle hierdie groepie The Highwaymen en uh, kom ons luister na hulle se Gypsy Rover ons het net nog geluister na The Wild Rover hier is die Gypsy Rover But Lord of these lands all over, and I will stay till my dying day with Muslim gypsy road. The Highwayman met a gypsy river. Nou, ek was, och, ek, ek, ek dink ek was hier acht jaar oud, toe ek die eerste keer een rolprint gaan kyk het, met Concetta, Concetta Rosemarie, Frankie Nero, en dit is natuurlijk Heep Connie Francis, op 12 december 1938 is sy gebore, Amerikaanse popsanger, eh, sangeres dan, eh, toonangevende vrouwelike sangeres van die laat 1950s, vroeg 60s, hoewel haar eh, kaart sukses in die tweede helft van 1960s afgeneem het, het uh, sy uh, concert aantrekking geblei. Ok, ons gaan luister na haar en dit is een wat ek nog nooit gehoor het van haar. Ek het het lomp van haar plate. En, uh, maar hierdie is specifiek een wat ek nog nooit gehoor het nie. Maar omdat ons dan nou bezig is met die Duitse um, ehm, eh, bierfeest, dit is een bierfeest likkie wat sy nogals gereeld uh, gesing het daar die tyd. En dit is in 1966 Connie Francis nou, die, die liekie sy naam is Heiser Z Sand nou ek, eh, as ek het vannig lees, dan sê ek Heiser Sand Heiser Sand toe dog ek nie, dus, eh, meen, dis moos nou nie een aamie liekie nie Heiser Sand Connie Francis 1966 Francis eh, van 1966 Heiser Zand Heiser Zand ok, ons stap aan en ja, hierdie ene was ek verbaas om te hoor, hy is ook een baie gewulde jy weet hulle so een dame daar wat heeltemaal verduidelik alles oor die uh, eh, uh, eh, bierfeest daar in Duitsland en uh, sy het hulle so uiteen gesit en sy het gesê wat er is baie populair, wat er is nie. Soos ek sê, die, die populairste is natuurlijk haar een wat, wat ons net nog geluister het, van uh, Bobby, uh, nee, Robert, um, sy naam vergeet, maar in elk geval, die liekie sy naam was Angel, en uh, hier is nog ene, wat sy genoem het, wat vir my een surprise was, en ek praat van Udo Jirgens, sy liekie, um, hy is op 1934 op 30 september is hy gebore en hy is oorlede op 21 december 2014 uh, eh, Oostenrijkse komponist en sanger en populaire muziek Wie sy loopbaan oor 50 jaar gestrek het hy het uh, eh, Erevisie Song Contest 1966 vir Oostenrijk gewen en bijna 1000 liedjes gecomponeer en meer as 100 miljoen plate verkoop ons gaan luister na uh, eh, Grusjeser Wijn. Dit is die een wat een groot uh, bierfestival uh, treffer was. En dan gaan ons nog een indruk wat hy ook baie Uh, ek dink is omdat hy een Duitser was dat uh, hy so gewild was op hierdie uh, feeste, hierdie bierfeeste Die tweede een wat hy gaan doen, ek waar, ek, ek waar nog niemals in New York. Ek was nog nooit in New York gewees nie. Kom ons luister na hom. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist immer Träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenken mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Werde ich immer nur ein Fremder sein allein. Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen, griechisch allein und die altvertrauten Lieder schenk nochmal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt werde ich immer nur ein Fremder sein und allein. Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bonawachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, ich müsste einfach gehen. verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Und als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Euro-Schecks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in Ja, hier is eh, drie liedjies na mekaar wat eh, roep sy naam is nie, wat sê dit? Fox TV o, dit is oor die TV dan uh, en Boam is die kunstenaar seker en Fox zang uh, groepe Fox zang groepe seker en uh, ja, eh, die eerste een is something, mo besondere momente vol muziek, dan is het uh, eh, sangs groepe, en dan eine melodie voor dich. Kom ons luister, hy weet nie waar oor het gaan nie, ek is nie Duits nie. Sangs momente vol muziek, verbinden uns mit Lampo aus dem Weg. Dein Trompeten, reißt die Welt vom Sitz. Auf der Autobahn gehört zu deinen Hits. klang Ek en sy leven lang Muzikanten inspireert Om tausende van hen Pep's toe außer mir. Mit dem Oberrheiner Klang hat er sein Leben lang Musikanten inspiriert und Tausende vom Herzen berührt. Hallo Slauko, wo immer du jetzt bist, du sollst wissen, dass man dich bist. Du sollst wissen, dass man dich Maar nee, uh, ons gaan volgende een op die draaitop. Kom ons kyk eers gauw hier so. Uh, eh, ja, hulle sê die nie amtelike sport van hierdie specifieke uh, Oktoberfest uh, is, die sport is, hulle noem het maskrugstemmen of uh, steinholding waarin deelnemers een gevulde 1 liter glasbeker met uh, keilkies in vir so lang moendlik met die uitgestrekte arm moet vasthou. Nou ja, ek weet, uh, eh, ouse arms word gauw gauw lam. Um, dan, uh, as hy vanavond as jy die gewicht moet ophou, 1 liter is 1 kilogram, wat jy so een kant moet hou. Um, ok, Miranda Hadi, sy syng Trapped in an Irish Drinking Song. Oké, okay, wie, wie je om om daar een getrapt te worden. fire for a tale of desire, and in just the same as it's been. paradise of green, widened with a dream, a seamstress with a talent and story to be sung. She yearns for something more, to travel to New York and build a better life after the war. So dresses to be sold for coins, of silver, and gold, but she's trapped in an Irish drinking song with more verses to endure da diddle di da dee da dee dum dee dee da. Her husband lost his job, spends their pennies at the pub. She waits for him to return from the bar. One or two should appease, but the Irish live by threes. So he's triple fisting pints, singing whiskey in the jar. She yearns for something more, to travel to New York and build a better life after the war. It's war. So dresses to be sold for coins, silver, and gold. But she's struck in an Irish drinking song with more verses to endure. Da di da di da di da di da dee da. The morning of their journey, she finds him outside Murphy's, passed out on a sack of potatoes. Waking him up, she surrenders to the pub and takes a pour of whiskey and two more for the road. She yearns for something more to travel to New York and build a better life after the war. war. So dresses to be sold for coins, of and gold, but she's trapped in an Irish drinking song with more verses to endure da di da di da di da di dum di doo di da. Herself she calls a truce to swear off barley juice and sails away anew to the rainbow's end. But when one's out at sea, rum gets past to thee, puking over the edge like a sailor drunk again. She yearns for something more to travel to New York and build a better life after the war. It's war. So dresses to be sold for coins, of and gold. But she's trapped in an Irish drinking song with more verses to endure. Da dee da la dee da dee da dee dum dee doo dee da. Manhattan, she's here at last. Only water in her glass. Hopeful for the new life she's begun living out our dreams is not as easy as it seems. On the island of opportunity and 100 Irish pubs. She yearns for something more, a glass of tall or more. Maybe a pint or two will be in story more. With stories to be told. Miranda Hardy trapped in an Irish drinking song. Ja, het klink of sy net dieper en dieper en dieper daarin gaan. Ok, kom ons kyk wat het ons hier. Uh, ja, kom ons luister na hierdie ou. Hy is een uh, ou wat vir Elvis liekies geskryf het. Hy het vir Elvis geskryf In the Ghetto, Memories, Don't Cry Daddy, uh, en A Little Less Conversation, het hy als liekies wat hy geskryf het vir Elvis. Nou, sy naam is Morris McDonald, Davis. Hy is, uh, wel, ek, ek dink hierdie is een van die lekkerste Samsung liekies. <laughs> Want dit so'n bykie een spotter hy ook in, uh, behalwe nou vir wie die hel is Alice, ne? Uh, hy begin sy eie solobaan, eers in 1970, en hy spoedig een huishoudelike naam in die country en rock circles. Hier sing hy vir ons die ene, sy Samsung liekie is ou oh Lord, it's hard to be humble. Maar net voor ons daarby uitkom, wil ek net gauw noem, dat uh, op uh, Radio Eendrag gaan DJ Doop val hy 7 uur in tot 8 uur met sy program uh, Gooi Milies. Hy sê, dit is uh, vanaf 7 tot 8 uur, die voete gaan heek, boere muziek op sy beste, met DJ Doop het uh, heruitsending op, op saterdag 12 namerig uh, moet het nie mis nie lekker lekker skoffel sê um, ehm, DJ Doop so wees seker om ingeskakel te wees daar op uh, uh, Radio Eendrag en uh, hier op uh, uh, wel op Ramka dan is uh, Rudolf die stasiebaas baas hy is 6 uur, kom hy op die licht en hy het ook een baie lekker geselsprogram dwars dier tot hy kom ons sê gewoonlik 6 tot so 8.30 uh, eh, maar as het nodig is dan gaan hy langer aan as hy uh, baie uh, bezig is of bezig raak uh, maar uh, dit is duidelik dat sy luisteraars geniet sy programme en uh, as hy die vrijdag nie daar is om sy program aan te bied nie, dan uh, gooi hulle hulle toys uit die kot uit en uh, ja, maak jy saak wie in sy plek staan nie, uh, moet die uh, gelag vat. Um, ook baie lekker luister, lekker saamgesels, lekker muziek, lekker oh, stories, lekker, alles is lekker die program, opgewekte program van Rudolf in die, sy naam is Opspoed, uh, eh, elke vrijdagmiddag van 6 uur af. Oké, okay, so, kom ons, uh, ek het nou julle gesê, uh, dit is ouwe Lord, it's hard to be humble, wat ons nou gaan luister, hier kom Mac Davis, lekker saam sy mene. Back a few months ago, I was headlining a great big nightclub. And he put me up a couple of days early. I came in a couple of days early, and they put me up at what they call the Star Suite. Now here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this Star Suite, all by myself. Yeah, that's what I said, Oh. But I did what I've always done, man, to cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, I wrote me a little song. Now this is how it feels to be alone at the top of the hill and trying to figure out why. Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way. I can't wait to look in the mirror Cause I get better looking each day To know me is to love me. I'm must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard to be humble, but I'm doing the best that I can. I used to have a girlfriend, but I guess she just couldn't compete with all clamoring at my feet. Well, I probably could find me another, but I guess they're all in all of me. Who cares? I never get lonesome, cause I treasure my own company. Oh, Lord, it's hard in every way. Can't wait to look in the mirror. Can't wait to look in the mirror. Help me out now, come on. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. I must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble when you're doing what? We're doing the best that we can. Yes, you could say I'm a loner, a cowboy outlaw, tough and proud. Well, I could have lots of friends if I wanted, but then I wouldn't stand out from the crowd. Some folks say that I'm egotistical. Hell, I don't even know what that means. I guess it has something to do with the way that I feel out my skin tight blue jeans. Whoa. Come on, where's all the kickers in here? Oh Lord, it's hard to be humble when you're perfect in every way, when you're perfect in every can't wait to look in the mirror. I can't wait to look in the mirror. Cause I get better looking. I get better looking each day. To know me is to what? To know me is to love me. Must be a hell of a man. Must be a hell of a man. Oh Lord, it's hard. Lord, it's hard to be humble. What are we doing? We're doing the best that we can. One more time. What are we doing? We're doing the best that we can. Give yourself a hand. Mac Davis, vreselik humble daar so, hy, jy weet, uh, uh, hy moet seker populair wees, uh, hy is nie so seker daarvan nie, maar uh, ja, wie wil nou nie vriende wees met hom nie? Mac Davis, it's hard to be humble, a lekker, lekker Samsung, soos jylle daar gehoor het ook, jy weet, Um, ok, ek uh, is gereed om af te sluit, want eh, soos ek sê, ek het nou klaar aangekondig, wie volgende en wie wat doen. Um, Sessie Rudolf, 7 uur uh, eh, DJ Doep op uh, Radio Eendrag, en dan uh, gaan ek uitspeel, kom ons maak het sommer met twee liekies, die eerste ene, Uh, is uh, weer eens die televisie een wat ek net nog gehad het Salzburg wat Salzburg around en uh, eine melodie voor dich ok, ja, dis een liekie vir jou en dan die tweede ene gaan wees als oberkrein krein, oberkrein alles goed, zo'n geboedslag ek sê vir julle baie dank julle julle geluister het en eh uh, doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen, sien julle weer morgenochtend met die stilte, en dan uh, kan ons het vandaar af, kan ons weer die verdere recept vir die rest van die naweek bespreek. Good night everybody, hier kom, die twee wat ek genoem het. alles danken, dass du bei